Pete godine po prijemu objave, Allahu poslanik i njegovi ashabi bili su vrlo često napadani od strane mekanskih mušrika. Uslijed velike upornosti u davetu, pozivanju u la ilah illallah, stalno su ih pratile nesreće i neugodnosti. I dok su bili u takvom halu, u tuzi i životnim neugodnostima, poslaniku je došao trenutak kada je bio pun radosti. To je bilo kada je čuo da je Umi Ejmen rodila sina. Ta radost se mogla osjećati i na njegovu licu. Ko je taj sretni mališan koji je donio radost Allahovu poslaniku? Bio je to Usame ibn Zaid. Nije se niko od ashaba začudio velikoj radosti koju je pokazao Allahov poslanik dolaskom na svijetu same. To iz velike ljubavi i poštovanja prema njegovim roditeljima. Majka tog dječaka je Bereke Abesinka, zvana Umi Ejmen. Ona je bila robinja kod Amine, kćerke Vehebove majke, Allahov poslanika, salallahu alihi veselem. Ona ga je njegovala, pazila za života Amine, a i poslije njene smrti. I ona ga je odgojila. On nije znao za drugu majku. Zbog toga ju je puno volio. Često je govorio da mu je ona bila druga majka. Ovo su samo neki podaci o majici sretnog dječaka. A otac dječakov je Zeid, prijatelj Allahova poslanika, koji je bio posinak učinjenja sve dok nije dokinuto posinovljavanje. On je bio vjerni drug Allahovog poslanika, njegova radost, jedan od njegove porodice i najdraži mu je bio on. Rođenjem mu same radovali su se i svi ostali ashabi, jer radost Allahova poslanika bila je i njima radost. Tom sretnom mladiću dali su nadimak voljeni i sin, voljenog. Nisu pretjerali ashabi sa nadimkom koji su dali sretnom dječaku, jer ga je poslanik mnogo volio. Usame se rodio skoro kad i Hasan, sin Fatime, unuk poslanika. Hasan je bio bijele puti, veoma lijep, mnogo je sličio na svog djeda Muhammeda, sallallahu alaihi veselem. A Usame je bio crne puti dosta je sličio na svoju majku Bereke. Allahu poslanik je volio Usamu kao unuka Hasana i nije pravio nikakve razlike između njih dvojce. U bojicu bi stavljao sebi u krilo, jednoga na jednu, a drugog na drugu stranu, pa bi u bojicu prigrlio i naslonio na prsa, upućujući sljedeću dovu. Moj Bože, ja ih volim, pa zavoli ih i ti. Koliko je Allaho poslanik voli u same, najbolje nam govori sljedeći primjer. Jednom prilikom u same je došao pred vrata poslanika i povrijedio čelo, tako da mu je tekla krv iz rane. Poslanik, kad je to vidio, naredio je a iši da močisti ranu od krvi. Pošto ona momentalno nije bila u mogućnosti Poslanik mu je lično očistio ranu i krv sa tijela, tješeći ga riječima punim prijatnosti i nježnosti. Kao što je volio Usamu kao dijete, isto toliko ga je poslanik volio i kad je porastao. Kada je Hakim ibn Hazam, jedan od uglednih ljudi iz plemena Kurejiš, Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi veselem, ponudio skupocijeni grtač koji je kupio u Jemenu, koji je ranije pripadao Jezemu, jednom od kraljeva. Poslanik nije htio primiti od njega tu hediju, jer je bio mušrik, nego mu je platio taj ogrtač. Poslanik je taj ogrtač obukao jedan put na džumu, a zatim ga je dao u trajno vlasništvo u sami. Radostan i ponosan na taj poklon, Usame se šeta ulicama Medine u tom skupocinom ogrtaču, sa svojim vršnjacima, muhađirima i ensarijama. Pošto je u same odrastao, kod njega se vidnije zapažala plemenita čud i druga izvanredna svojstva, koja su ga još više približavala Allahovu poslaniku i zbog kojih ga je još više volio. Pored posjedovanja karakternih odlika, Usame je bio i veoma oštrouman, hrabar mudar, pametan. Svaku stvar je stavljao na njeno mjesto. Bio je krepostan, osuđivao je nevaljalštine. Bio je popularan i obljubljen kod ljudi. Bio je bogobojazan, skroman i drag Allahu Đelešanuhu. Na dan Uhuda došao je u same sa grupom dječaka Allahu u poslaniku da izraze želju da pođu s njim na Uhud u borbu i uzeo je poslanik neke od njih, a neke odbio zbog toga što su bili i su više mladi. Među onima koje poslanik nije primio, bio je i Usame ibn Zeid. Kada je Usame vidio da nije primljen, vratio se kući žalostan i plačući što nije i on jedan od boraca pod zastavu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Pred bitku na Hendeku, došao je Usame ponovo sa grupom dječaka. Usame se propinjao na prste da bi ga ovog puta poslanik primio u svoje redove. Nosio je sablju, a imao je samo 15 godina. U bici na Huneinu, kada su muslimani u prvi mah bili poraženi i kad su pošli da bježe Mekki, Usame je ostao sa malom grupom ashaba uz poslanika, među kojima je bio Abbas Amidža Allahova poslanika, Ebu Sufjan ibn El Haris, sin njegovog Amidže. Allahov poslanik je sa ovom malom grupom neustrašivih uspio da ostvari pobjedu nakon što su ponovno zbili svoje redove. U bitci na Muti Usame se borio pod vođstvom svoga oca Zeida. Bio je u času smrti svoga oca krajnjega, a tada imao manje od 18 godina nije nimalo klonuo duhom zbog smrti oca, nego se i dalje borio kao da ništa nije bilo. Nastavio je da se bori pod vođstvom Džafera ibn Ebi Taliba. Bio je očevidac i njegove smrti, a zatim se borio pod vođstvom Abdullaha ibn Revahe i on je poginuo u toj bici. A zatim je nastavio borbu pod vođstvom Halida ibn Velida uz Allahovu pomoć, zahvaljujući Halidovim vještinama uspio je da spasi malu vojsku od ogromne i znatno brojnije i spremnije rimljanske vojske. Vratio se u same u Medinu jašući konja svoga oca na kom je poginuo, a čisto i šehidsko tijelo je ostalo u zemlji Šam. U 11. godini po Hidžri naredio je Allahu poslanik da se spremi vojska za borbu protiv Bizantinaca – U toj vojsci je bilo vrlo mnogo uglednih ashaba kao Ebu Bekr, Omer, Saad, Ibn Ebi Vekas, Ebu Ubejde, Ibn El Džerrah i mnogi drugi ugledni ashabi. Na čelo vojske je stavljen mladić koji nije imao ni 20 godina. Bio je to Usame, sin oslobođenog roba dok su se spremali za tu borbu, poslanik se jako razbolio i zbog toga je odgođeno kretanje čekajući ozdravljenje Allahova poslanika. Priča nam Usame. Pošto sam saznao da je Allahov poslanik veoma bolestan, došao sam kod njega zajedno sa ashabima. Kada smo ušli, našli smo ga da šuti. Nije mogao da priča o teških bolova koje je imao u tom času. Podigao je ruku i učio dobu, a zatim je stavio ruku na mene, pa sam primijetio da je dova upućena za mene. Ubrzo je poslanik napustio ovaj prolazni dunjaluk. Za halifu izabraše Ebu Bekra, pa je nastavio sa pripremom za pohod. Neki ensarije tražili su da se odgodi pohod na Vizantiju i tražili su od Omera da to predloži Ebu Bekru i da postavi na čelo vojske neko ko je stariji, iskusniji od Usame. Omer je primio te prijedloge od Ensarija, a kada je to čuo i Ebu Bekr, ustao je nakon što je sjedio i sa povišenim tonom odgovorio mu na te riječi. Majka te imala, o sine Hatabov, Allahu poslanik ga je imenovao za vojskovođu. Otkud meni pravo ili bilo kome da promijeni tu odluku. To neće dočekati. A pošto se Omer vratio i sastao sa istim ljudima, pitali su ga šta se desilo. Odgovorio im je, majka vas imala, bio sam rezil od halife zbog vaših prijedloga, odgovorio je Omer. Krenula je vojska pod vođstvom mladića Usame ibn Zeida. Ispratio ga je halifa Ebu Bekr pješice, a Usame je jahao. Pa mu je rekao Usame, o zastupniče Allahovog poslanika, tako mi je Allaha, ili ćeš uzjahati, ili ću ja sići. Na temu riječi odgovori Ebu Bekr, tako mi Allaha, ti nećeš stići, niti ću ja uzjahati. Treba da ja uprašim noge na Božijem putu. A zatim je uputio u sami sljedeću dovu. Molim Allaha Đelešanuhu da sačuva tvoju vjeru, emanet i posljednja dijela, a preporučujem ti da savjesno obaviš ono na što te obavezao Allahu poslanik. A zatim je Ebu Bekr zamolio Usamu ako može da mu ostavi Omera i Usame je dozvolio da Omer ostane sa halifom u Medini. Nastavio je Usame put sa vojskom ka bojnom polju i sve što mu je poslanik naredio, izvršio je. Oslobodili su se muslimani od straha koji su imali prvobitno od Bizantinaca i njihove jake vojske krčili su put pred sobom za oslobađanje Šama, Egipta i Sjeverne Afrike. Vratio se u same iz borbe na istom konju na kome je poginuo njegov otac, noseći sa sobom ratni plijen koji je bio veći nego što se očekivalo. Rečeno je da se nijedna vojska nije vratila sa boljim rezultatima, bilo u idejnom pogledu, bilo u materijalnom, kao što se vratila vojska u Samina ne samo zbog izbora za vojskovođu, nego i zbog uspjeha koji je postigao, Usame je zadobio veliku popularnost i simpatije. Omer, neka je Allah zadovoljan njime, je odredio višu platu Usami nego svom sinu Abdullahu. Upitao je Abdullah svoga oca. Zašto se odredio Usami četiri hiljade, a meni tri njegov otac nije bio zaslužniji od tebe, niti on zaslužniji od mene. Odgovorio mu je otac, kolike li razlike, njegov otac je draži bio Allahovom poslaniku od tvog oca, a Usame je isto tako bio draži poslaniku od tebe. I pomirio se Abdullah da primi manju platu od Usamine, jer je shvatio da je stepenovanje vrijednosti izvršeno prema veličini svačijeg dijela, odnosno zasluga za islam i islamsku zajednicu. Kad je Omer streo u samu, rekao je Dobro došao, o moj emiru, zapovjedniče. A kada bi se neko začudio što ga ovako oslovljava, rekao bi Allahu poslanik, sallallahu alaihi sellem, ga je postavio i izabrao meni za vojskovođu. Neka je Allah zadovoljan sa ovim velikim i plemenitim ljudima. Za bolje od drugova poslanika historija ne zna. What? السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا